Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Ադրբեջանի կողմից Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղու արգելափակման խնդիրն է դարձյալ։ Եվ այսպես Արցախը մայր Հայաստանի եւ մնացյալ աշխարհի հետ կապող Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին կամ Լաչինի ավելի ճիշտ Բերձորի միջանցքը դեկտեմբերի 12-ից ի վեր հայտնվել է Ադրբեջանի կողմից արգելափակման մեջ։ Հետևաբար Արցախի հանրապետությունը անցած 30 տարում առաջին անգամ գտնում է բացարձակ շրջափակման պայմաններում։ Հանրապետության ավելի քան 120 հազար բնակությանը, այդ թվում 30 հազար երեխաներին, Նաև կանանց ու ծերերին սպառնացող հումանիտար աղետի բոլոր հնարավոր չափանիշներին ու պարամետրերին համապատասխան։ Արդեն իսկ հետսետե երևակվում են Հայաստանից Արցախ սննդի դեղորայքի հեղուկ վարելիքի առաջին անհրաժեշտության շատ այլ ապրանքների մատակարարման, առողջապահական, սոցիալական, տնտեսական եւ այլ բնույթի հիմնախնդիրները։ Հանրապետության իշխանությունները իհարկե հարկ եղած միջոցները ձեռնարկում են առաջացած արտակարգ իրավիճակում երկրի կենսագործունեությունը կարգավորելու, բնակչության կենսապահովման խնդիրները հնարավորինս լուծելու ուղղությամբ։ Պետք է հասկանանք, որ Արցախում իրավիճակը լարված է ու մենք լուրջ մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած։ Դրա համար պետք է կարողանանք ոչ հեշտ հարցերի լուծման համար որոշումների կայացման հստակ մեխանիզմներ սահմանել, հաշվի առնելով թե օպերատիվության, թե բնակչության հետ հաղորդակցության ապահովման հարցերը։ Նշել է պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Արցախի իշխանություններն ու ժողովուրդն ունեն հստակ արժեքներ, սկզբունքներ ու կարմիր գծեր, որոնց պաշտպանության ուղղությամբ գործադրում ենք եւ կգործադրենք բոլոր հնարավոր ջանքերը, երբեմն ոչ տեսանելի։ Facebook-յան էջի իր գրառման մեջ շեշտել է Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Համոզմունք հայտնելով, որ ռուսական խաղապահ զորակազմը, որպես մեր ժողովրդի ու ճանապարհի անվտանգության երաշխավոր, կկիրառի բոլոր գործիքակազմերը կանխելու նման սադրանքները եւ պայմանավորվածությունների խախտումները ուղղված մեր ժողովրդի կենսական իրավունքների ու շահերի դեմ, նա նշել է. Մեջբերում եմ կարևոր անելիքներ ունեն նաև միջազգային հանրության այլ դերակատարները, քանի որ ադրբեջանական կողմի գործողությունները կոպտորեն խախտում են միջազգային իրավունքի հանրահայտ նորմերը եւ Ադրբեջանը ձգտում է Արցախի բնակչության էթնիկ զտման ու հայրենազրկման մեջբերման ավարտը նշեմ, որ համարժեք հայտարարություն է ընդունել նաեւ հանրապետության ազգային ժողովում։ Միևնույն ժամանակ անհամեմատ աշուժացում են արտաքին քաղաքական ձեռնարկումները դիվանագիտական, լոբիստական, քարոշչական ոլորտներում, օգտագործելով ինչպես Արցախի, նույնպես եւ Հայաստանի, հայկական սփյուռքի, նաեւ տարբեր երկրների գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների մեր բոլոր բարեկամ գործիչների ազդեցության լծակները պաշտոնական Բաքվին պարտադրելու համար դադարեցնել իր ցեղասպան քաղաքականությունը հայ ժողովրդի տվյալ պարագայում իմասնավորի անկախ ինքնիշխան պետականություն կառուցող Արցախայության հանդեպ։ Ստեփանակերտում, Երևանում, Սփյուռքի համայնքներում շարունակաբար անց են կացում բողոքի տարաբնույթ զանգվածային միջոցառումները։ Այդ կապակցությամբ արդեն հրաապարակավ հնչել են աշխարի տարբեր ուժային կենտրոնների՝ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, ինչպես նաև Իրանի եւ մի շարք այլ երկրների հայտարարությունները, որոնցով Ադրբեջանին կոչ է արվում հավատարիմ մնալ Մոսկվայի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության պահանջներին եւ Արցախյան հիմնախնդրի լուծման ուղիներն ու միջոցները շարունակել քննարկել միայն խաղաղ բանակցային սեղանի շուրջ, բացառելով ուժի կերարման եւ ուժի կերարման սպառնալիքի հավանականությունը։ Իլը Ռումն այդ կոչերի Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը, սենատը Օրերս ընդունել է մի նոր բանաձև, համաձայն որի առաջարկվում են որոշակի սանկցիաներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Արգելափակել այդ հանրապետության առաջնորդների դրամական ավանդները ֆրանսիական բանկերում, դադարեցել ադրբեջանական էներգակիրների նավթի եւ գազի ներկրումները Ֆրանսիա, Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծել ֆրանսիական մարդասիրական գրասենյակ, կանխելու համար հումանիտար աղետը եւ այլն։ անկախ նրանից, թե Ֆրանսիայի գործադիր իշխանությունը, կառավարությունը, անձամբ նախագահ Էմանուել Մակրոնն ինչ վերաբերմունք ցուսաբերեն երկրի օրենսդիր մարմինի այդ նախաձեռնության նկատմամբ, Սենատի բանաձևի ընդունման փաստն իսկ ինքնին վկայում է եվրոպական այս գերտերության քաղաքական ընտրանու խոր անհանգստության, ինչու՞ չէ, խիստ անհրաժեշտության պարագայում պարտադրանքի դիմելու վճռականության մասին։ Միևնույն ժամանակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) դերևս դեկտեմբերի 15-ին ընդունված որոշմամբ Ադրբեջանին մինչև երկուշաբթի, այսինքն մինչև դեկտեմբերի 19-ը Ֆրանսիայի ժամանակով ժամը 16-ը ժամանակ է տրամադրել պատասխան ուղարկել Բերզորի, Լաչինի, Միջանսկը ապաշրջափակելու Հայաստանի պահանջի վերաբերյալ, որից հետո դատարանը կկայացնի վերջնական որոշում։ Հիշեցնեմ, որ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի գրասենյակը դիմել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով կիրառել միջանկյալ միջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ եւ պարտավորեցնել վերջինիս ապա շրջափակել Բերձորի միջանցքը։ Համաշխարհային առաջնորդները պետք է պատժամիջոցներ մտցեն Ադրբեջանի դեմ եւ անհապաղ դադարեցնեն ցանկացած ռազմական ֆինանսավորում Դա միայն մենք չէ, որ ասում ենք։ Այս մասին ասում է նաև ցեղասպանության կախման Լեմկինի ինստիտուտի օրերս ընդունած հերթական հայտարարության մեջ նշելով, որ դեկտեմբերի 12-ին 9 նորում երկրորդ անգամ ադրբեջանցի զինվորականների եւ պետսարայողների խումբը, որոնք ներկայանում են որպես բնապահպանական ճակերտներում ակտիվիստներ, փակել է Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը, ինչը մարդու իրավունքների աղաղակող խախտում լինելու զատ հանգեցրել է հումանիտար ճգնաժամի Արցախում։ Լեմկինի ինստիտուտն այն եզրահանգման է գալիս, որ մեջբերում եմ, այս իրադարձությունները մեկուսի իրադարձություններ չեն, Դրանք ադրբեջանական վարչակազմի կողմից կատարվում են Հայաստանի եւ հայերի դեմ ցեղասպանության ավելի լայն սխեմայի շրջանակում։ Հայաստանից Արցախի անջատումը, ինչպես նաև մեկուսացումն ու Արցախում ապրող էթնիկ հայերին ահաբեկելը տարածաշրջանում ցեղասպանության հետագա քաղաքականության իրականացման մեթոդներն են։ Մեջբերման ավարտը։ Ընդգծելով, որ շրջափակումը բնապահպանական նպատակներ ունի, Լեմկինի ինստիտուտը մեկ անգամ եւս կոչ անում միջազգային հանրությանը հետևել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի եւ Իսպանիայի կոնգրեսի սահմանած նախադեպին տարածաշրջանում հայ ինքնության պաշտպանության համար եւ դատապարտել Ադրբեջանի գործողությունները եւ քաղաքականությունը Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Մինչ այդ դեկտեմբերի 16-ին Բաքուն վերականգնել էր գազի երրորդյա դադարեցված մատակարարումն Արցախին, որի խողովակաշարի մի հատված, ինչպես գիտեք, անցնում է Բերձորի Միջանցքի ներկայումս ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով։ Հաղորդվում է, որ ադրբեջանական կողմը դա կատարել է սեփական նախաձեռնությամբ, առանց նախապայմանների։ Հավանաբար միջազգային ճնշումը որոշակի դեր է խաղացել այդ խնդրում սակայն չի բացառում, որ Բաքուն իր շահերից ելնելով է նման որոշում կայացրել։ Բանն այն է, որ գազի բացակայության պարագայում Արցախը ստիպված է ամբողջ հզորությամբ աշխատեցնել Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանը, որպեսզի էլեկտրաէներգիա ստանա եւ արտադրված լարացուցիչ հոսանքով փակի գազի բացը։ Դա նշանակում է, որ ամրանը այդ հեկը չի աշխատելու իր սովորական հզորությամբ իսկ հեկի օգտագործած ամբողջ ջուրը գնում է Ադրբեջան եւ հարակից տարածքներում հենց Արցախից գնացող այդ ջուրն են նրանք օգտագործում ռոռոկման եւ այլ նպատակներով։ Լրահոսից տեղեկանում ենք նաև, որ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ կայացած բանակցությունների ժամանակ հայկական կողմը հայտարարել էր. «Ոչինչ, մի բացեք, Մենք հիմա մի քիչ կմրսենք, բայց դուք փոխարենը ամրանը ջուր չեք ունենա։ Այնպես որ թերևս այս հանգամանքն է վճռական դեր խաղացել։ Ինչ վերաբերում է Միջանսկի բացման խնդրին, ապա այդ ուղությամբ ընթացող բանակցություններն իրականում զախողվել են։ Ադրբեջանցիները չեն համաձայնել հայկական կողմի առաջարկներին, իսկ հայկական կողմն առաջարկել է բացել ճանապարհը եւ վերականգնել գազամատակարարումը, որից հետո իրենց այսինքն ադրբեջանական բնապահպաններին թույլ կտան մտնել Դրամբոնի ու Կաշենի հանքերը։ Ադրբեջանցիները պահանջել են հակառակ հաջորդականություն։ Սկզբում թույլ տան գնան հանքեր, հետո իրենք կբացեն ճանապարհը եւ բանակցությունները տապալվել են։ Այն ամենայնիվ ադրբեջանական կողմն ինչ խնդիր կամ խնդիրներ ունի Դրամբոնի եւ Կաշենի հանքավարերի առողջությամբ։ Պաշտոնական մակարդակով Բաքուն պնդում է նախ Այդ հանքերի շահագործումն իրականացվում է բնապահպանական կանոնների կոպիտ խախտումներով, ինչի հետևանքով կենսոլորտի խիստ ախտոտումներ են արձանագրում, ինչպես տվյալ տեղանքում, նույնպես եւ Ադրբեջանի հարակից տարածաշրջանում։ Արցախյան կողմի այն հավաստումները, թե հանքանյութի արդյունահանման աշխատանքները տարում են միջազգային համընդունելի բնապահպանական կանոնների, բարիզ բունի մասով խիստ պահպանմամբ, Բաքուն համառորեն չի ընդունում։ Չի ընդունում նաև հայկական կողմի այն հավաստումը, թե պատրաստ է հրավիրել միջազգային բնապահպանական կառույցների փորձագիտական խմբի մասնագիտական ստուգումներ անցկացնելու համար։ Եվ ապա պաշտոնական Բաքուն, անտեսելով ինչպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների այնպես էլ Եվրամիության ջանքերը։ Ընտուպ մինչև Իլհամ Ալիևի մակարդակով շարունակաբար հայտարարում է, թե 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի արդյունքում իբր թե վերջնականապես լուծել է Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը եւ որպես այդպիսին այն այլևս գոյություն չունի։ Ոստի խեղաթյուրելով ակնհայտ իրողությունը Բաքվի իշխանությունները պնդում են, թե քանի որ այդ հանքավայրերը, ինչպես որ Ղարաբաղի ամբողջ տարածքը պատկանում են Ադրբեջանին, հետապես այդ վայրերում օգտակար հանրացոների ներկայիս արդյունահանումը ապօրինի է։ Արցախցու ասած չտահիտ, այսինքն ախորժակիտ քացախ։ Այնուամենայնիվ կարող եք հարցնել, իսկ որտեղ է թաղված շան գլուխը Բաքվի այսպես կոչված բնապահպանական ուղղվածության սադրանքներում կապված դրմբոնի եւ Կաշենի հանքավայրերի շահագործման հետ։ Պարզվում է, որ կերծ բնապահպանների միջոցով Բերզորի Միջանցքի արգելափակումը ոչ այնքան բնապահպանական նպատակ ունի, այլև քաղաքականին զուգորդված զուտ տնտեսական նշանակություն։ Բանն այն է, որ այդ, ինչպես նաև Կոմսականի, նախկին Զանգելանի հանքավարերի շահագործման իրավունքը տակավին քառորդ դար առաջ 1997 թվականի նոյեմբերին Հեդար Ալիևի իշխանության օրոք Բաքուն թույլատրել էր բրիտանական ընկերություններին։ Բնականաբար, որոշակի կանխավճարի պարագայում ըստ արկա տեղեկությունների տարբեր գումարներ են նշում, սկսած 500 միլիոն դոլարից։ Ընդ որում պայմանավորվող կողմերն այն հերավոր ժամանակներում անտեսել էին այն հանգամանքը, որ այդ հանքավայրերի տարածները Արցախյան առաջին պատերազմում Ադրբեջանի գրած ջարդջախից պարտության պատճառով գտնում են հայկական վերահսկողության ներքո։ Երկուստեք համարել են, որ դա ժամանակավոր երևույթ է եւ վաղ թե ուշ Ադրբեջանը շտկելով է իրավիճակը։ Հետագայում բանակցությունները շարունակվել են կրտսեր Ալիևի, Իլհամի նախագահության օրոք։ Բնականաբար աճել է նաև կանխաուճարի չափը։ Հաշվի առնելով, որ բացի նշված հանքավարերից պայմանագրի մեջ ներառվել են նաև այլ հանքավարեր, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի տարբեր խորքային տարածաշրջաններում, ըստ որոշ տվյալների այն հասել է 8 միլիարդ դոլարի։ Ներկայումս Կովսականում, որը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով գտնվում է ադրբեջանական զորքերի վերահսկողության գոտում, իրականացում է ոսկու հանքավայրերի շահագործումը։ Եվ հա ադրբեջանակետ Տաթևիկ Հայրապետյանի նոր բացահայտումներից, որոնք հիմնավորված են փաստաթղթային ապացույցներով, ողջունում է, որ այս տարվա հուլիսի 5-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը վավերացրել է, իսկ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է բրիտանական ոսկու հանքերի մշակման Anglo-Asian Mining ընկերության կողմից, իբրև թե Ադրբեջանում հանքաքարի հանքավայրերի յուրացման համար գործող արտադրության բաշխման համաձայնագրի փոփոխությունները։ Այս մասին ասվում է այդ ընկերության փաստաթղթում։ Իդեպ նշում է նաև, որ փոփոխների հիմքում ուղենիշային փաստաթուղթ է, որն ընկերությունը ստորագրել է 2021 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի կառավարության հետ, որն ընկերությանն իրավունք է տալիս զարգացնել 3 նոր բլոկներ, որոնք նախատեսում են 882 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Վավերացման ավարտից հետո ընկերությունը շուտով նոր ակտիվների վերաբերյալ կստանա բոլոր արկա երկրաբանական տվյալները։ Ընկերությունն անմիջապես կսկսի արկա տվյալների եւ նոր պայմանագրային տարածքների զարգացման հնարավորությունների մանրամասն վերանայումը։ Երբ այս վերանայումն ավարտվի, ընկերությունը կհայտարարի նոր պայմանագրային տարածքերի զարգացման իր ռազմավարությունը միջի մակարդակի արտադրության կարգավիճակի հասնելու համար։ Նշենք, որ այդ բրիտանական ընկերությունն այժմ ունի 8 պայմանագրային տարածք Ադրբեջանում, ընդգրկելով 2544 քառակուսի կիլոմետր ընդհանուր տարածք։ Նորակտիվներ ընկերության համար հնարավորություն են ընձեռում վերաճելու հիմնականում ոսկու արտադրողի կարգավիճակից դառնալու հիմնականում պղնձի կարգավիճակի։ Միայն Ղարադաղի հանքավայրը պարունակում է ավելի քան 300.000 տոննա պղինձ, ասում է փաստաթղթում։ Սակայն մեր պարագայում ուշագրավը այսպես կոչված Դեմիրլի տեղանքի մասին հիշատակումն է այս փաստաթղթում, որը Մարտակերտի շրջանի Ծաղկաշեն գյուղն է։ Դեմիրլի նոր պայմանագրային տարածքը պարունակում է արդեն կառուցված Դեմիրլի հանքարտնաբերական գույքը, ուստի Դեմիրլիում զարգացող գործողությունները պետք է ունենան արագացված ժամանակացույց, ասված է փաստաթղթում, որն ինչ որ տեսանկյունից բացատրում է ադրբեջանցի, այսպես կոչված, բնապահպանների շտապ ուղականությունը Կաշենի հանքավայրի ուղությամբ։ Իսկ ըստ վերջին տեղեկությունների, հաշվի առնելով Բաքվի բնապահպանական սադրանքի ձախողումը, բրիտանական այդ ընկերությունը մտադիր է բողոքի հայցով դիմել միջազգային դատարան Արցախի տարածքի վերանշված հանքավայրերի, իչ եթե չստացվի, իր մուսած կանխավճարը վերադարձնելու խնդրով։ Արավել կան համոզված եմ, որ միջազգային դատական ատյանը ստիպված պիտի լինի բրիտանական ընկերությանն ընդառաջել միայն նրա մուսած կանխավճարը հետ կորզելու հարցում։ Ումնից բնականաբար Բաքվից։ Չասենք աչքդ լույս Իլհամ, ձեռդ գրպանումդ պահիր։ Ընթացիկ իրադարձությունների առողջությամբ կցանկանայի երկու դետարկում կատարել։ Առաջին, Բաքվի սադրիչ բնապահպանական արշավը ծայր աստիճան բացաբարեն ընդունում նաև ադրբեջանական անկախ լրատվամիջոցներն ու բլոգերները, ոչ իհարկե ադրբեջանում գործողները։ Այդպիսիք այնտեղ չկան, օրս հերեկով ճրակել ու շիտակել չես գտնի։ Դրանք այն ընդդիմադիր գործիչներն են, քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, լրագրողներ, ովքեր Ադրբեջանում տարաբնույթ հալածանքներից մազապուրս կեցության իրավունքով ապաստանել են եվրոպական երկրներում։ Եվ ահա թե ինչ են ասում նրանք. Ասում են, որ զմրան այս ցուրտ օրերին բնապահպանական շոուներին մասնակցող կա նայեք աղջիկները, տղամարդիկ, ովքեր հիմնականում բնապահպանության ոլորտի հետ ոչ մի կապ չունեցող տարբեր մասնագիտական բուհերի ուսանողներ ու դասախոսներ են, տեղական իշխանության մարմինների ղեկավարներ եւ աշխատակիցներ, աշխատակցուիներ եւ Շուշի այդ բարձրադիր ճամփաբաժնում են գտնում յուրաքանչյուրին 50-ից 100 մանատ մարզադրության դիմաց Լավ կլներ, եթե բնապահպանական բնույթի բողոքի ակցիաներ անցկացնեն հենց Ադրբեջանի տարածքում, Գետաբեկում, Ղարադաղում եւ այլ հանքավայրերում, որոնցում մտնոլորտի աղտոտվածությունը տասնյակ անգամ գերազանցում է միջազգային չափորիչները, ինչի հետևանքով եւ կենթանի բնությունն ավերվում ու ոչնչանում եւ մարդկանց մահացության աստիճանն է շատ բարձր։ Ասում են, թող այդ կեղծ ցուցարարները բողոքեն, որ Բաքվի բոլոր կոյուղուներով հոսող կեղտաջրերը թափվում են Կասպից ծով, աղտոտելով ամբողջ ջրավազանը։ Պահանջեն, որպեսզի մաքուր պահվեն կուր գետի ջրերը, որոնք նույնպես ահավոր աղտոտվում են ափամերձ բնակավայրերի կոյուղիների պատճառով։ Թող հասնեն նրան, որպեսզի գազով հարուստ Ադրբեջանի բնակչությունը Բաքվում թե հանրապետության որևէ այլ բնակավայրում մատակարարվի բացառապես մաքուր գազ, այլ ոչ թե զտումից հետո այն մնացորդային կեղտոտ գազը, որի պատճառով մեծ թիվ են կազում մարդկանց մահացությունները։ Իսկ մաքուր զտված գազը տնօրինում է British Petroleum ընկերությունը, այն արտահանելով եվրոպական երկրներ։ Երկրորդ դիտարկում Բերձորի Միջանսկի արգելափակմամբ Իլհամ Ալիևը ինքն էլ երևի չգիտակցելով միջազգային հանրության սևերուն ուշադրությունը մեկեն վերադարձրել է դեպի Արցախ, դեպի Արցախյան հիմնախնդիր, որի գոյությունը կարծես թե մոռացվել է աշխարհն ալեկոծող ռազմաքաղաքական իրադարձությունների հորզանուտում։ Այն հիմնախնդրի, որի հանգուցալուծման մասին քանիցս նա անպագորգոր հայտարարում էր թե Ադրբեջանում եւ թե միջազգային ամենատարբեր հարթակներում։ Եվ հանկարծ աշխարհում ամենուրեք բարձվեց, որ այսպես ասած արքան մեկ է բոլորովին։ Այսինքն քոչվոր խաշտարածների առաջնորդ կամ գլխավոր հովիվ Իլհամ Ալիևը շարունակաբար ստել խապել է իրենց եւ որ դե ֆակտո ինքնորոշված անկախ Արցախի հանրապետությունը կա եւ կա իր ազգային իրավունքների համար համառորեն աներեր պայքարող իր ժողովրդավարական պետականությունը կառուցող երկիր շենացնող ազատատենչ ու խաղաղասել Արցախահայությունը Կարելի էր եւ այսքանով ավարտել մեր այսօրվա զրույցը, բայց մեկ են ծնվեց նաեւ երրորդ դիտարկումս։ Մենք արցախցիներս ինչ խոսք, մտահոգված ենք արկա շրջափակման իրողությամբ բայց Խավլեցի դույսն իսկ մտավախություն չունենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի ապագայի առումով։ Դեր Արցախյան շարժման ակունքներում ենք լիոլի ճաշակել աշխարից մեկուսացվածության դժվարություններն ու դառնությունները եւ կարելի ասել բավական ընտելացել ենք նման նեղ օրերին։ Մեզ վախեցնել հնարավոր չէ։ Մենք վախեցող ժողովուրդ չենք։ Դա շատ լավ գիտեն նաև մեր ողերին ճշնամիները։ Ոստի զարմանալի չէ, որ այս օրերին անգամ մենք առավելապես մտածում ենք ոչ այնքան շրջափակված լինելու, որքան առաջկա նոր տարին ամանորի ու սուրբ սնդյան տոները մեր օջախներում դարձյալ արժանավայել դիմավորելու ու նշելու մասին։ Այնպես որ շնորհավոր ամանոր ու սուրբ ծնունդ, սիրելի արցախցիներ, համայն հայ ժողովուրդ, մայր հայրենիքում ու սփյուռքի համայնքներում Տա Աստված բարին բերի մեզ մեր հավատավոր ժողովրդին առաջիկա նոր տարում։ Ոստի միասին ասենք ամեն